Dijeron que no, que yo no podría hacerlo. El medio En esto empecé yo de cerro. Con pala, picota, lluvia y cogiendo yo sereno No te exagero. extrajero trajero con la cuenta siempre en negativo cerro. A fracaso yo me la negué. Solo el mesía yo me la arrodillé. Por su gracia volví y me levanté. Me dijo trato otra vez, trato otra vez. Nada de eso ha sido gratis. El papel ni la goma ni el lápiz. Mi primer carro fue un Corolla 94. Y tampoco fue gratis. Por mi momento siempre esperé en la línea de trufo, Nunca me colé, humilde me quedé. Nunca me senté su palabra siempre yo confío. todo yo me fajé. Eh, eh, incluyendo mi fe. Uh, oh, oh, oh. Creí sin poderlo llover. Sin poderlo llover. Ahora me lleva a otro nivel. Él me dio la fuerza cuando ya yo no podía. Cuando el mundo dijo que yo era yo no podía. Cuando el mundo dijo que yo era una porquería, a mí me bastó que mi padre en mí creía. Una y otra vez, una y otra vez. Me, me, desanimé, le entregué las llaves, me las devolvió. Digo, trabaja harder. Eh. Sigue grabando hasta que por la boca te salga falla. I am no liar a en mí no creía. Prefería pandera a ti la batería No importa el mensaje que traía. Y aunque les cantaron Ave María, Satan siempre fue mi bully. Querría todos mis goodies. Solo ofrecía sus goodies. Yeah, yeah, yeah, really. Me resbalé, me levanté, me sacudí y continué. Ahora taco como si fuera Westbrook. Ese libro no es cualquier textbook. No soy fan de OKC, pero me llamo y le dijo OKC sí. Ahora tienen oferta para mí. A someone the king, yeah cut b Hay personas que viven toda una vida comiendo banca porque se enfocaron demasiado en lo que otros tengan que decir, en sus opiniones, porque no vieron su potencial. Brain no time for that no more. Es tiempo de creer en lo que él dijo sobre ti. Él me dio la fuerza cuando ya yo no podía. Cuando el mundo dijo que yo era una porquería. A mí me bastó que mi padre en mí creía una y otra vez, una y otra vez. Él me dio la fuerza cuando ya yo no podía. Cuando el mundo dijo que yo era una porquería, a mí me bastó que